أمتي قد لاح فجر فارق بالنصر المبين دولة الإسلام قامت بدماء الصادقين أمتي قد لاح فجر فارق بالنصر المبين دولة الإسلام قامت بدماء الصادقين أمتي قد لاح فجر فارق بالنصر المبين دولة الإسلام قامت بدماء الصادقين أمتي قد لاح فجر فرق بالنصر المبين دولة الإسلام قامت بدماء الصادقين والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد poštovana moja braćo. Svi su ljudi bez izuzetka robovi Allah tebareka ta'ala. Jedni su robovi Allahovom odredbom, pa su pokorni Allahu te baraka ta'ala u onome što im je Allah dželješanuhu odredio i što hoće da se sa njima desi a drugi su mu pokorni u svemu onome što je Allah te barakve ta'ala od njih traži, ali ih nije na to primora Pa tako su svi ljudi, bez obzira vjernici ili nevjernici, Allahovi te barakve ta'ala robovi. Ali su vjernici izabrali da budu pokorni Allahovi robovi, a nevjernici, sallam, a nevjernici su odbili pokornost Allahu Tebarek ve ta'ala u onome gdje im je Allah uzvješeni omogućio da budu nepokorni. Dao im da izaberu hoće li biti pokorni ili nepokorni. Međutim, i jedni i drugi traže ili u prilici su i upućeni su na to da traže pomoć od Allaha Tebarek ve ta'ala. vjernici traže pomoć od Allaha tebareke ve taala da bi opstali na imanu i na putu sirata mustaqima na uputi Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem dok nevjernici takođe s vremena na vreme traže pomoć od Allaha tebareke ve taala ali traže pomoć u svome kufru I Allah Azza wa Jal se odaziva i jednima i drugima. Allah uzvišeni se odaziva i vjernicima kada traže od njega i nevjernicima kada traže od njega. Onda kada on hoće i kada se ispune uslovi koje je Allah te barakatala postavio. Vjernicima se odaziva da bi se njihov iman pojačao, da bi se njihova dobra djela umnožila, da bi se njihova čvrstina na pravom putu jel, još više učvrstila, a nevjernicima se odaziva da bi se njihov kufar još više povećao, njihova nepokornost i masijet, griješenje, da bi se još više to povećalo, Pa ćemo vidjeti kako nevjernici traže od Allaha tebareku ta'ala da im poda dug vijek, da im produži život, da im poda zdravlja, a oni na kufru i na grijeh Allahu tebareku ta'ala. Pa vidimo kako mnogi od njih dožive duboku starost na kufru i na nepokornost Allahu tebareku ta'ala. Resul sallallahu alejhi ve sellem u hadisu kaže najbolji Čovjek je onaj kome Allah podari dug vijek, a djela mu dobra. A najgori je onaj kome Allah podari dug vijek, a djela mu ružna. Pa tako Allah te baraka ta'ala, dakle se, odaziva jednima i drugima. Međutim, braću moja, Ibn Al-Karim, rahmetullahi aleyhi, kad govori o onima koji robuju Allahu te baraka ta'ala, kaže ima ih više skupina, a on spominje četiri skupine. Međutim, od sve, od, od sve te četiri skupine izdvaja onu koja je najbolja. Pa kaže, najbolja skupina od oni koji robuju Allahu te Tebarek Vatala jeste ona skupina koja iskreno Allahu Azza wa Jal robuje, i traži stalno od Allaha te barek va ta'ala pomoć u tom svom robovanju na putu ostvarenja svoga cilja. A njihov cilj jeste da budu stalni robovi samo Allahu te barek va ta'ala i da ustraju u tom robovanju do, do, jel, do, dok uh, dosegnu stepen stepen Allahova dželešanhu štićenika i dok dosegnu do blizine Allaha te ve ta'ala i dok dosegnu do zadovoljstva Allaha azza ve džel. Dakle, cilj Allahovih robova koji ispravno i iskreno Allaha obožavaju jeste da postignu Allahovo zadovoljstvo i blizinu Allaha te tebareke, blizinu Allaha te tebareke ve ta'ala. I ova skupina je, braćo, najbolja skupina. Zašto? Zato što su ovo oni koji su shvatili šta je robovanje Allahu te barek ta'ala. I da niko ne može ustrajati u robovanju Allahu azza wa džel osim uz Allahu te barek ta'ala pomoć. Zato su oni oni koji traže od Allaha te barek ta'ala pomoć na putu robovanja i na putu ostvarenja svoga cilja, a to je postizanje zadovoljstva Allaha te barek ta'ala i blizina Allaha džel levala. Jer Allah te barak od vraćao, samo se odaziva onima koji se, koji traže od njega pomoć. Koji njega dozivaju. Allah pruža pomoć samo onima koji traže od njega. Allah neće dati pomoć onome ili se odazvat onome koji ga ne zove. I zato naći ćemo među, one, među onima koji roboju Allahu te barak od naći ćemo i drugu vrstu koja čini ibadet Allahu te barek ve taala, ali ne moli Allah dželle za pomoć na tom putu. Nego misle da je to dovoljno. Samo izvršava neke ibadete, ne traži pomoć od Allaha te barek ve taala da ga podrži, da ga učvrsti na tome, da, da ustraje na tome. I onda vidimo kako postoji ogromna razlika između ovih kategorija ljudi. Dakle, oni koji robuju Allah te barek ta'ala sa traženjem pomoći u tom ili pri tom robovanju i oni koji čine ibadete Allah te barek ta'ala ali ne traže pomoć od Allaha te barek ta'ala na tom putu. Resul sallallahu alejhi ve sellem kaže Muadu ibn Džebelu radijallahu ta'ala anhu kaže o Muade tako mi Allaha, ja te zaista volim. Zato kaže, nemoj nikad da izostaviš da posle svakog namaza ne proučiš Allahumma a'inni ala zikrike wa šukrike wa husni ibadetik. Allahu moj, pomozi me da te se stalno sjećam i da ti zahvaljujem i da ti lijepo ibadet činim. Pa pogledajte, šta savjetuje poslanik alejhi salatu vesselam koga onoga koga je on volio Muada ibn Jabala radijallahu ta'ala anhu Dakle kao da je htio da mu jedan poklon da kao svome voljenom a pa mu kaže jel ja te prije, prije dakle ovog nasihata kaže mu tako mi Allaha ja te volim i doista ja te volim Pa zbog toga nemoj da izostavi što i to. Kao da je htio da mu ukaže jel, na njegovo mjesto kod njega, a zatim da mu pokloni jedan dar koji je od velike važnosti. Koji je od velike važnosti. <coughs> Zato je braćo, kako kaže Ibnul Kajim, rahmetullahi aleyhi, najbolja dova ili najvrednija dova, ona u kojoj čovjek traži pomoć od Allaha te barakva ta'ala, u dostizanju ili sticanju zadovoljstva Allaha te barek ve taala. A kaže najveći dar jeste da ti ta dova bude primljena kod Allaha te barek ve taala. Najbolje je dova ono, ona kojom se jel, koja, a, kojom se traži pomoć na putu postizanja Allaha zadovoljstva i njegove te barek ve taala blizine. A najveći dar jeste da ti ta dova bude primljena kod Allaha te bareke te bareke taala kao kaže i sve druge dove koje se pronesu od Allahu i poslanika i vjerovjesnika, bilo one kojima se traži jel, da pomoć od Allaha te bareke tala da ustraju u izvršavanju Allahovih naredbi ili one dove koje u kojima se traži pomoć od Allaha te bareke tala da Allah zaštiti jel svoga roba od od džehennema i svoje i svoje patnje. Zato, braćo, kada gledamo kroz Allahu Tebareku Teala knjigu, nalazimo neke primere kako je Allah Tebareku Teala ili zbog čega je Allah Tebareku Teala neke pojedince ili skupine pohvalio posebno. Izdvojio ih, pa ih spomenu u svojoj plemenitoj knjizi. A to je posebna čast. Čast je da neko bude spomenut u Allahovoj Tebareku Teala knjizi koja će se od njene objave do sudnjeg dana čitati i spominjati taj primjer. Ako je dakle primjer vjernika, onda je to čast i najlepši, jer najlepši trag tog groba na zemlji koji je ostavio. S druge strane, oni primjeri koji su u Kur'anu spomenuti, kao primjeri loših, nepokornih, primjeri kufra i tako dalje, to su najružniji primjeri, dakle, i dokaz najružnijih tragova pojedinaca koji su zbog svoga kufra i nepokornosti ostavili na zemljinoj, na zemljinoj kugli.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 Faqila uh, fakhanatahuma falam yughni anhuma min Allahi shay'a. I ni dvojica, to jest kao njihovi muževi, ništa im kod Allaha neće moći pomoći. Iako su bili dobri Allahovi robovi, Allahovi poslanici, vjerovestnici. Međutim, neće im biti kod njima takvima, koje su ih prevarile, izdale i ovdje u dinu, a ne ono što je li je poznato da žena prevari čovjeka. Oni ih nisu u tome varali. Ali su ih prevarile u čemu? U tome što nisu im povjerovali i nisu se odazvale Allahom i poslanicima i vjerovesnicima njihovim pozivima, a tim i pozivu Allaha te barake wa ta'ala. وَقِيلَ دَخُلَ النَّارَ مَدْدَخِلِ Pa im bi rečeno, uđi, uđite u vatru sa onima koji ulaze, koji ulaze u vatru. Dakle, ovo je primjer kome? Primjer nevjernicima. I ovo je, ovo nije pravilo, ovo je izuzetak. Ali, dakle, ono što ukazuje na, na šta? Ukazuje na činjenicu da se može dogoditi da vjernik je ispravan, da je na pravome putu, ali da mu je žena ona koja, koja jel, nosi nevjerstvo, nosi kufr, I, dakle, to su stvari, jel, koje su iznimke. Da neko ne pomislio, evo, ovo je sad pravilo, ovo je sunet, da imaš ženu kjafirku i tako dalje. Jel, šarijet Allah, te baraka ta'ala, šarijet poslanika, ali sato salam je, dakle, odredi po ovom pitanju šta i kako. Međutim, dakle, moguće da se to desi, moguće je to da se desi, kao što je moguće, i da od dobrih vjernika roditelja, da dijete ponikne kao nevjernik. Kao što je bio slučaj sa sinom Nuha alaihi salatu wasalam. Jel, koji nije htio da prihvati, da prihvati vjeru Allaha tebaraka ta'ala i poziv svoga oca, poslanika, Nuha alaihi salatu wasalam. A zatim, braćo, nakon toga, Allah te barak ta'ala spominje drugi primjer. Pa kaže, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُ مْرَةَ فِرْعَوْنَ إِذَا قَالَتْ رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين I kaže Allah navodi kao primjer vjernicima ženu faraonovu. Kada je rekla gospodaru moj sagradi mi kuću kod tebe u džennetu. A zatim spominje i sačuvaj me faraona i njegovog jel, dijela, onoga što on čini i sačuvaj me i izbavi me, dakle, naroda, naroda nevjerničkog, naroda zulumčarskog. Pa je ovdje, braću, velika mudrost. Žena faraona, Asija radijallahu ta'ala anha, pogledajte njene dove. Šta kaže? Rab ibni li indake bejten fil dženeti. Gospodaru moj, sagradi mi kuću kod tebe. Dakle, ne spominje prvo dženet, a? ili prvo zaštitu od faraona i njegovog naroda, nego prvo traži šta blizinu Allaha te baraka ta'ala. Zato prvo što spominje, sagradi mi kuću kod tebe, to jeste da sam u tvojoj blizini Allahu moj a onda spominje dženet, a onda spominje jel, zaštitu od, od faraona njegova djela i njegovog naroda zubničarskog. Pa je dakle ovaj lijepi primjer, braću spomenut, jel, spomenu do sudnjeg dana, da vjernici dakle, vide kako je moguće, kako je moguće, dakle, da iz neke najokrutnije nevjerničke porodice potekne vjernik da potekne vjernik koji će doseći taj nivo da bude spomenut Allahove Tebara Kvetala knjizi, da se čita do sudnjeg dana. I, I mi vidimo danas koliko imamo primjera gdje su roditelji ovaj, jel, okoreni nevjernici, često puta komunisti, ateisti i tako dalje, tako dalje. Međutim, Allah Tebara Kvetala uputi onoga koga on hoće znajući ga. I pogledajte kako je ova časna vjernica, kako je njena želja bila, dakle, blizina Allaha te ta'ala. Ona je tražila od Allaha te ta'ala blizinu. Allaha uzvišenog, a zatim je džennet da bi nakon toga, dakle, došla je traženje zaštite od onoga što je se dešava na, na Dunjaluku. Također, braću moja, Allah te barek ve taala kada spominje ashabe radijallahu taala anhum. Kaže uzvišeni te barek ve taala لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعك إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم Kaže, Allah je zadovoljan sa vjernicima koji su ti dali beju ispod drveta. a on je znao šta oni nose u svojim srcima. Fa anzala sakinata alayhi, pa je kaže spustio svoju milost, svoju smirenost na njih. Pa dakle Allah te barek ve taala spominje ashabe radijallahu taala anhum da je on s njima zadovoljan, da je on s njima zadovoljan sa onima pogotovo koji su bili dakle prisutni jel, na događaju bejatu ridvan, jel, davanje prisege Rasulu sallallahu, sallallahu alaihi wasallam pod drvetom. Upravo njih Allah Đelešanuhu na drugom mjestu u Koranu často nam spominje da su upravo ti koji su bili uz Allaha poslanika alaihi sallatu wasallam na prvom mjestu muhađiri koji su ostavili braću sav svoj imetak, svoje domove, mnogi od njih svoje porodice i tako dalje napustili Meku, mjesto koje je najdraže Allahu te barak vatala na zemljinoj kugli. Mi sami vidimo ovaj, kad si odsutan iz, iz svoga kraja, zaželjiš se nekad da vidiš ovaj možda neki kamen ili drvo tamo kojeg si jel, prije viđo, a da te to mjesto i tako dalje. Kolika je bila ljubav ashaba, jel, muhađira prema Mekiju? prema Mekiji, vi znate kada su došli, jel, pa je potpisan ugovor sa, sa Kurejšijama da neće te godine ući u Meku. Vi znate kakva je bila reakcija ashaba, jel muhađira, koji su dakle došli do, na, do, na, na, na domak Mekije, a onda je došao, došao sporazum da, te godine, da se te godine vrate. A prošlo već skoro osam godina kako su iz nje izašli. Poželi se da u nju uđu. Poželi se da dođu do Kijabe. Pa dakle, bio, bilo je jel, čudnih osjećanja koja se pojavila, pojavila među njima. Allah, Jalla wa'ala, dakle, spominje upravo ashabi radijallahu ta'ala anhum i jednu i drugu skupinu. I skupinu muhađira i skupinu ansarija. I mi znamo jel, da muhađiri, pogotovo oni siromašni, oni imaju prednost na drugima. I kao što je rekao Rasul sallallahu alejhi ve sellem prvi koji će ući u džennet, Allaha te barek ve teala jesu ko? Siromašni muhađiri. Siromašni muhađiri. Zato kaže Allah te barek ve teala, estezbillah, للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. I kaže oni siromašni muhađiri, jel, koji su izašli iz svojih kuća i svoga imetka, ostavili svoje kuće i svoj imetak, jebteguna fadla min Allahi wa ridvana, tražeći i jel, želeći Allahu dželešanuhu dobrotu i njegovo zadovoljstvo. Wa jansuruna Allahe wa rasule. I da bi pomogli Allaha te barak njegovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, ulaike humus sadikun. To su oni koji su iskreni. To su oni koji su iskreni. Pa pogledajte radi čega su ovi ljudi izašli na Allahom te baraka ta'ala putu. Radi čega su ostavili svoje kuće i svoje imetke i sve što su imali. Jebeteguna fadle min Allahu wa ridwan. Da bi postigli šta? Allahovu dobrotu. Da Allah svoju dobrotu im pokloni i da im da svoje zadovoljstvo. Da postignu Allahu te baraka ta'ala zadovoljstvo. Dakle, radi ovog cilja, sve su u životu žrtvovali što su imali. Da bi nakon toga na tom putu ponudili i mnogi od njih dali i svoje živote, i svoje porodice, i sve što su imali. Da bi nakon toga Allah te barakvetala također spomenuo da dakle njima se jel pripisuju i oni koji su koji su dakle bili ensarije koji su ih dočekali kako su ih dočekali, voljeli kako su ih voljeli i tako dalje i tako dalje. Podijeli sa njima svoje imetke i sve što su, što su imali. Dakle, vidimo, braćo, kako Allah te barek vjetala, dakle, spominje, spominje one kategorije, jeli, pojedince ili grupe, da je on s njima zadovoljan upravo zbog toga što su oni u svojim ibadetima isključivo bili usresreženi ka cilju, a taj cilj je zadobijanje Allaha Đelešanuhu, zadovoljstva i postizanje blizine Allaha Tebaraka wa Ta'ala. Zato nalazimo da Allah Tebaraka wa Ta'ala spominje one koji su hranili i udjelivali hranu, dakle, uh, siromasima, jetinima, sužnjima i tako dalje, pa spominje njihove riječi, jel, kada su im davali tu hranu. Pa kaže uzvišen tabaraka wa ta'ala Innama nut'imukum li wajhi Allah la nuridu minkum jazaan wala shukura Mi vas samo radi Allahova tog lica hranimo samo radi Allaha mi to činimo to što vam dajemo i udjeljujemo i mi od vas ne tražimo i ne želimo la nuridu minkum mi ne želimo od vas džezaen, nikakve nagrade, wala šukura, niti da nam zahvaljujete zato što vam mi dajemo. Jer mi vam to ne dajemo zbog nečega ličnog, već zbog Allaha te baraka ta'ala. I ovdje je velika braće pouka. A to je da ono što čovjek žrtvuje na Allahom te baraka ta'ala putu, da bude iskreno i čisto radi Allaha te baraka ta'ala. Da zna šta hoće sa tim. I da ne očekuješ da ti uzvrati sa dobrim onaj kome se ti dobro učinio. I da ne, da ne očekuješ da ti zahvaljuje zato što si mu ti dobro učinio. Jer onaj čovjek koji to očekuje, a, ili to priželjkuje, ili se naljuti što mu taj nije uzvratio, ili što mu nije zahvalio, takav čovjek nije iščistio svoj nijet. I mi znamo da Allah te barek neće primiti osim onog što je čisto učinjeno u ime njega Tebara Katara i samo radi njega. Allah će samo to primiti, ono što je iskreno radi njega. Sve što bude pomješano, Allah uzvišen će na sudnjem danu uputiti čovjeka za nagradu kod onoga koga je pripisao Allah Tebara Katara u tome. Uputit će ga za nagradu kod, kod takve osobe. Zato, poštovana moja braćo, insan treba da vodi računa na putu robovanja Allah te barakatale. Treba da zna da niko ne može opstati kao iskreni rob Allahu Đelešanuhu, osim ako bude ustrajan u ibadetima i onaj koji će stalno tražiti pomoć od Allaha te barakatale na tom putu. Koji će stalno tražiti pomoć od Allaha te barakatale na tom putu. I nema sumnje da oni koji traže, i mi znamo iz hadisa, da je, Resul, da je e, Allah te barek ta'ala ljut na onoga komu se ne obraća dom, ko ne traže od njega. Allah je na njega ljut i srdi. A on je onaj koji samo ti da, a ne traži za uzvrat osim ono što te zaduži. Dakle, ne traži da mu vratiš, da mu vratiš zajam na ono što ti on daje i tako dalje. Stoga, inša Allahu ta'ala, mi trebamo da budemo bi idnillahi u ovu skupinu. Ali za ovu skupinu čovjek treba doista da bude svesan. Da bude onaj koji ispravno svata stvari. Onaj koji je stalno prisutan. Čija je stalna briga Allaho Želešanu vjera. Stalna briga. I čovjek je zadužen ovim šerijetom od onog momenta kada ga je Allah te barek učinio punoljetnim pa sve dok se ne vrati svojom gospodaru te bareka Kao što rekao Allah Đelešanuhu, fa'bud rabbeke hatta ja'tijakel, ja'tijenekel jakin. I obožavaj, obožavaj tvojeg gospodara sve dok ti smrtni čas eđel ne dođe. Dakle, u ovom periodu vjernik ne smije da ima nekakve odmore, nekako stanje, mirovanja, neaktivnosti, jel, stanje pasivnosti, stanje nemara i tako dalje. Zašto? Zato što mi ne znamo kada će nam eđer doći. Mi ne znamo kada će biti prekinuta mogućnost da radimo dobra djela. I svaki od nas trebao bi svakoga dana, makar jednom, da svede račun šta je danas učinio od ibadeta Allah te baraka tako. Pri tim ibadetima kakav je bio? Da li je ta iskrenost bila kako treba? da li su ti nijeti bili kako, kako treba, da li je to djelo upotpunjeno i urađeno na način na koji nam je to pojašeno putem Korana i sunata Rasula sallallahu alaihi wa sallam. Pa da vidimo da li, da li bi bili zadovoljni sa time da sutra sretnemo Allaha te bareka ta'ala. Ili bi smo možda, kada bi imali još neku priliku, kut i kamo to bolje i lepše učinili. Nema sumnje da svaki od nas može da popravi svoj dan. I zato vjernik treba da živi svaki dan kao da mu je posljednji dan. Da u svakom danu se trudiš da što više učiniš. I doista, braćo, kada bismo se iza, iza sebe okrenuli i postavili neku, jel, neki bacili pogled na ono što smo činili od, od dijela, pa pogledali koliko je to što smo mi do sad udjelili na Allahom te barakatara put. Da li bismo bili zadovoljni da to nađemo samo na sudnjem danu? Ili bismo rekli sebi, vallahi, malo smo udjeli. Mogli smo kuti kamo više. Ono namaza što obavimo, da li je to dovoljno? Da li je to dovoljno skrušenosti bilo u njima? Da li je dovoljno pokornosti bilo, predanosti, ispravnosti? Da li se vodilo, vodilo računa, dakle, u celokupnom namazu, kad, od njegovog njegovo početka do kraja, da si prisutan, prisutan u namazu, da si svjesan pred kim si stao, ono što učiš, šta, šta s njime tražiš. Jesi li se potrudio oko toga ili si to prepustio samo tek onako nekoj formalnosti koja se, koja se okreće. I nema sumnje, braćo, da svaki od nas, da svaki od nas će naći da je ta tabela koju mi ispunjavamo našim, našim dijelima, da je doista ono što mi ne bi voljeli da nađemo takvim na sudnjem danu. Već bismo voljeli da nađemo kut i kamo bolja djela od onih koja, koja ima. Zato, inša Allahu ta'ala, savjetujem sebi vas da se bojimo Allaha te baraka ta'ala. Jer doista, braćo, bez iskrenog takvaluka, čovjek ne može da napreduje. Čovjek ne može da niže dobra djela, čovjek ne može da ustrajava na dobrim djelima. Čovjeka će srušiti razno razne stvari s kojima se sretne. Čak nekada i sitno iskušenje bude razlogom da čovjek skrene sa pravog puta. A kamo kamoli kada ne iđu veća iskušenja, veća iskušenja koja su nagovještena putem sunnata Rasula sallallahu alaihi wa Pa molim Allah te baraka ta'ala da nas pomogne da mi budemo oni koji će se odgojiti u ovom vremenu u kome još imamo mogućnosti i vremena i snage i prilike da se odgajamo i da popravljamo svoj hal. Da se izgradimo inša ta'ala pa kada dođu i veća iskušenja, da mi budemo oni koji će isplivati na površinu, oni koji će, dakle, biti pošteđeni, a ne da budemo od onih koji će skrenuti sa pravoga puta. Mala su se neka jel, iskušenja desila među onima koji su se prihvatili ove sahve u ovih zadnjih 20 godina, pa vidite i sami kako je sve prslo na sve strane. Kako ljudi nakon što su rekli la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, i time prihvatili da slijede ono što je došlo od Allaha te baraka tali poslanik alejhi ve wasalam. Vidite kako ljudi slijede svoju strast. Vidite kako ljudi se pokoravaju svojim protjevima. A ostavili su Allahu dželle u knjigu i sunet poslanika sallallahu alejhi ve wasalam. I od ljudi nije ostalo ništa osim vanštine s kojom i šeitan zavarava da su da im je to dovoljno da budu spašeni od vatre džehennemske. Pa munafici u vrijeme Rasula sallallahu alejhi ve sallam nisi ih, braćo, nisi, nisi ih mogao razlikovati. Nisi mogao razlikovati po, po njihovoj vanštini. Oni su se nosili kao, kao i muslimani. Nosili su vrade kao i muslimani. Niko se od njih nije brio. Odeću poput muslimana. Dakle, nije bilo po tom pitanju nečega po čemu si ih mogao razlikovati. Ali Allah te barak i otala ih naziva kako? Hušubu mu sened. Šuplja palmina stav. Ima svoj obot, jel? Ali unutra nema ništa. Unutra nema ništa. Kada ima nestane čovjeku, kad čovjek radi na tome da uništi iman u svojim prsima, onda ti više ne koristi tvoja vanština. Da si poput brda, od tebe fajde nema. Od tebe fajde nema. Niti koristiš sebi, niti koristiš drugim. I zato, inša Allahu ta'ala, insan treba da se boji Allah, te baraka ta'ala. I na na tom takvaluku da niže sve što, što dolazi. Svako dobro djelo da se na tome zasniva. Jer dobro djelo, ono može biti dvojako. Dobro djelo od koga možeš, od koga možeš imati koristi i dobro djelo od koga ti ne možeš imati koristi. Dobro djelo od koga imaš koristi je ono koje je dobro i uradiš ga sa ispravnošću, iskrenošću, samo radi Allaha te barakatana onda je ono dobro i dunjalučki i ahiretski. S njime na dunjaluku uspostavljaš red i pokornost Allahu te baraka ta'ala i lije primjer drugima i na ahiretu ćeš ga naći mnogostruko će ga Allah te baraka odgojiti i umnožiti. Toliko će ga umnožiti da ga nećeš prepoznati na sudnjem danu. Pa ćeš misliti to nisu tvoja dobra djela. Međutim, Allah te baraka ta'ala tako jel, odgaja dobro djelo koje mu njegov rob pokloni. Međutim, imaš dobro djelo koje je u, dakle, samom po sebi dobro djelo. I kada ga uradiš, ono je znači za vanštinu dobro. Uskladuje sa redom na zemlji. Lijep je primjer drugima. Međutim, ti koji nisi bio iskren u iz, njegovom izvršavanju, ti si onaj koji strada i kojeg ono uništava. Kao što je rekao Resul sallallahu alaihi wa sallam, najgori su oni koji drugima osvjetljavaju jel okolinu, a sami sagorjevaju, poput svijeće. Poput svijeće. Upališ je, drugi svi vide, koriste se njenim svetlo, međutim sama sagorjeva. Takav je primjer onih ružnih koji druge savjetuju, a sami, sami su propašćavaju. I ovdje, braću, vidimo da da dijelo samo po sebi, to što je ono dobro, ono, dakle, ima još šartova da bi doista bilo tebi dobro i na dunjalu i na Ahiretu. I zato, inša Allahu treba svaki brat da se potrudi, da trenira svoju iskrenost, da stalno radi na tome. Jer nikom, braću, to ne dođe iskrenost odjednom i sad E, ja ja sam sad ušao, gotovo je više, ja više neću slagati, ja više bit ću u svemu iskrenjen. Ne, ne, ne. To su samo prazne priče. Svaka ova stvar pojedinačno mora da se trenira. Svaka stvar pojedinačno. Stotinu puta će ti jezik krenu da nešto slaže, iako nemaš nikakve potrebe za tim. A kamo li opravdanje? Ako ga ne budeš, pritegao gotov Gotov si tvoja ruka koja je možda prije krala. Opet će nekud krenut, samo ako ne budeš dobro uzaptio. Tvoja noga će krenut na neka zabranjena mjesta, samo ako ne budeš vodio računa o njoj. Tvoje misli će početi da misle ko zna o kakvim haramima, samo ako ne budeš iskoljavo. Tvoj nek će stalno tražiti nekakve, jel, šehevate, stalno će tražiti, dakle, nešto što mu prija od zabranjenih stvari ako ne budeš ukrotio svoj nefs. Ovo mora da se vežba vraća. Ovo ne može da padne samo s neba i gotovo, evo. Resul sallallahu alaihi wa sallam, još kao dijete, dok je bio kod svoje dojile, desio mu se poznati slučaj, kome su dakle svjedočila deca koja se igrala sa njime, da su došla dva čovjeka, da su mu rasporili prsa otvorili njegova prsa, izvadili srce i oprali ga u neku tečnost koja je bila kao zlatna. A zatim mu to vratili i zatvorili prsa. Dakle, ovo pročišćenje je moralo da bude čak Resulu sallallahu alaihi wa sallam na način da se iz njega izbaci svaka mogućnost da u njega uđe bilo kakva prljaština. Kako onda da neko od nas jer se nada da odjednom to nešto siđe s nebesa, to se promijeni i gotova stvar. Praksa koju se prakticirao 20 godina ili 30 godina, u kojoj je bilo dakle, različiti harama i nepokornosti Allah, te barko, da odjednom sve to bude izbrisano, više nemaš apsolutno nikakvog, jel, nikakve potražnje zatim, niti reakcija na to, to obraćo ne može. Već šta, moramo da znamo to je nešto što se stalno trenira, na čemu se ustrajava i mora čovjek dakle, da, se, da se bori. I ova borba je dakle stalna. Borba vjernika je sve do, nje, do, do njegovog eđela. Pa to molim Allah, te baraka ta'ala, da nas pomogne na tom putu i da stvari ispravno sva tamo i da se trudimo, braću. Jer bez truda, be, bez truda, dakle, niko ne moji da, da očekuje da nešto, mi nismo sufije, mi nismo šije, da to dolazi, ne znam, sa godinama, dolazi sa ovim, sa onim. Ova vjera hoće trud, hoće iskrenost, hoće odanost i pokornost. Ako toga bude bilo, onda će Allah te barek za zasigurno to vidjeti u našim prsima i da će nam ono zašto se istinski trudimo. Međutim, ako toga ne bude bilo, onda uzalut lažemo sami sebi, lažemo druge oko nas, ali završetak pripada bogobojaznima, bogobojaznima, a ne lažovima i prevarantima. Molim Allah te barek da vas objedno nagrade, molim gozvješenog, doprosti meni i vama. Danas počasti da živimo čestito na ovom dunjaluku u pokornosti Allahu Tebara Kvetala i slijedjenju poslanika, ali salatu wasalam. I danas počasti, inša Allahu Teala, da na riječima la ilaha illallah preselimo i napustimo ovaj dunjalučki život i danas proživi na sudnjem danu u najbolje društvo, društvo Allahi poslanika i vjerovjesnika, u društvo šehida i salihina. Zahmullah, hajde, braćo. Molim Allah uzvišenog da primi od nas kao dobro djelo i da učini da se okoristimo od onoga što smo, što smo čuli čega smo se podsjetili. Amin.